Ba, Nagin nuen uh, ehm, aizegoarekin kontzertu bat eman bereziki baionako antzokian eta nola badiren ere uh, aizegotik batzu uh, eh, lehinuako bulegoan, elkartaren buregoan ara ideia sortu zen, uh, zergatik ez zerbait antolatu bebien artean, kantuta dantza gaualdi bat, uh, ara gaualdi pro, polit bat proposatu baionan, eta mm, nola lehinuaren dako ere den uh, um, azken ehm, haien sohkuntzaren piskat bukaera, nahi bazu, Beraz, eh, olako toki batean egitea eh, zure osagajiari eh, sohkuntza hori, be pujita agertzen zen, eta ara, mm. beraz, joan gira. <laughs> bai honako antzokian, baldintza, ubedenetan, beraz, ikusten alko da, dantza, eta kantua, hasiko da, norekin, leinuarekin? Ez, kantuarekin hasiko gira, kans, eh, kantuarekin hasiko gira, bai hiru lauk den emanen ditugu, ara, bat kantu eh, aizegoarekin, eh, gomita bat izanen dira ere, <laughs> soa atxikitzen ditugu, baina bai bizpairu gomitukanen ditugu, ara, gure repertorioa emanen dugu, badakigu kantu egikoiak emanen ditugula, baina ez bakarrik kontemporanoak edo popetik ateratzen direnak, beraz, bon, agian programa pojit bat, uh, ara, proposatuko dugu, normalez bai, eta ondotik izanen da dantza taldea bai. Eh, bon, orta ikasiko bai gira, aizegoak eh, kantuz zuzentzen duzu, bada urte orai? Bai, uai uh, eh, duela sei urte harin izela aizegoak kantuz taldearekin, eta beho bost, beho markantari dira orotara, mm, hiru iru musikari, bigitarrak eta ta, ta joa, eta behik isartu du ere pandero jole bat, eh, gazte, gazte bat, gaina emeritzi jo edo urterekin, beraz uh, konten gazte, gazteago gogoak sartzen ditugu ere eta pixkanaka haunditzen ari da eta aujera doa bentura. Mm. Eta agafreskatzen ere beti urtero badira sartze behiak edo nola basten da edo finkoa da talde batola? Ba, ez finkoa, bainan uh, duela aspaldi badirela kantari berdinak, bainan urte guziz duela mm, laupas bost urte uh, barnatzen ditugula beste eh, kantari berriak, eta justuki, be, freskatzeko, uh, piskata onditzeko, gauza gaztetzeko ere bai, eta, um, ba, normala da, eh, elkarte, ba, guzien bezala, behar gauzak segitu, eta pentsatu geroari, hortako ere uh, sortu ginuen zituen, uh, ginituen ere, segidari pixka bat pentsatzeko, ez bakarrik koro bat eh, eh, gelditzea bere diendearekin, ez pixkat eh, luzatzeko gauza eta gero bat proposatzeko elkarte bati hola izan behar da. Mhm. Puxu, abes batzak mintzazten ditugularik, erten dute, be, gu ez gira besteak bezala, originalago dira, bada olako lehia bat, edo ez da besteak bezala egin behar, ah, zer da, zer ditaike haize goaren bere edo badea zerbait ateratzen dena? Bai uste dut berezitasun bat duela izegoa taldeak, um, betiko kantuak uh, barazki maiten, zuten ditugunak, eh, koroan edo gizona bez batzetan gehienak, baina gero basaiatzen gira gauzak pixkat proposatzen bai uh, eh, koregrafiak <laughs> nuke, baina eh, zerbait fisiko kere pasa uh, konzertu batean, eta nik beti aipatzen dut emozionalki egotzea eta Eta joitea fiskata nik entzuten edo ikusten dutalaik eh, kontzertua bat, nahi, nahi nuke emozionatua izan eta saiatzen gira hori sartzen eh, gure kontzertuan beraz batzutan kantu zei gira eh, koroarekin eta batzutan pixkat nire ez eta erranen nuke kantu kontemporanoa goak ere emaiten ditugula pop taldetik ateratzen ditugunak ez dakit sorotan bele bat edo lako zeit eta hori ez ditugu hainbesten zuten oai bai koruetan justuki abes batzek mm, beti betiko kantuak eta untsa da, eh, emaitea. Guk nahi ginuen pixkat ere modernoagoak eta izan eta zerbait be igiarekin eh, egin eta nahiarekin, beraz gaurko gauzak, antzeko gauzak, siberotarrez eh, edo azibonanga bat eman eta hori bon, guzian nahiz, eh, ara. Gizon abes bat badira gauza batzu ez direnak emazte abes batzabatekin bezala egiten ahal edo ez dakit kantu batzu, egipertorio bat ez dena gizonek eh, kantazten ahal edo? Hori ez dut uste ez, ez dut uste, uste dut... Uh... Netako mm, nahi duenak emaiten du nahi duena. <laughs> Beraz, eh, ez dut uste mm, egipertorio egok kiagoa den emazte edo gizonen dako, bakotsak badu bere eh, naia eta proposetzen Bai, bat, timbrea, bai, bombe ikusten ditugu, hainitz kantu hor, eh, ez dakit emanak edo emazten partetik edo gizonen partetik, eh, gauzak ez dira berdinak, banan ba, ez dira, ez dakit, debekatuak. <laughs> Zuma botzetan nahi dira, haize kantu zen? Lau abotzetan, ah, bai. gehienetan, bai, lau abotzetan, batzutan iru abotzetan, baina hori da minimoa beste hau horretan bai. Bon, kontzertu hortan, zuek idekiko duzue, beraz, gaueko behatzietari goiti, eta gero, Leinua, egan duzu bezala, dantza talde bat e, ikusten alko dela. Ez da, sorkuntza berri-berria, baina, eh, ala, amaiera bat, egan duzu? Bai, piskataien dako amaiera bat eh, izanen da, amaiera polita, uh, leku polit batean. Justuki, uh, bimilata bostean eta bimilata amaseian um, itzuli bat egin dute haien zure hoxe gahiari, uh, Ogoi bat dantzari dira, maha bat musikari, eta um, sorkuntza laguntza hori zen aipatzea pixka bat um, eh, um, eh, erribesten giroa. Eta hori nahi, nahi zuten adierazi haien uh, dantzan, antzerkian hasiz eta, eta, eta erabiliz. beraz pixka eta maiera hori izanen da ofiziala olako leku batean ari dira beste gauzak uh, sortzen ere, beraz uh, ez, ez, dira sekulan gelditzen, uh, batzua mm, bizpairu taldetan dira, eta anasten dituzte uh, dantzari eta musikari, iriburutik, mile franga, eta uh, ere uste dut, beraz da elkarte kultural bat, eta bizi, bizi dena. Ordean, abendoren biko uh, ikusgarri unentzat, obe da txartelen aintzinetik arzeaz, eta leku gutiska dira, fite beteko dira, pentsatzen da? Be, normalez, fite beteko da, bai, bat, eh, ala, elkarte horiek, uh, jakasta polita dute, bakotsak bere, bere gauzan, eta beraz nahi bat duzue txartel bat uh, eskuratu, posible da, uh, ahemanetan txartuz, edo lehinua taldearekin, edo aizegoa taldearekin, baituzte, mailak, telefon, telefonak eta Facebook eta beste guziak. Alors, <laughs> ala, izegoa kantuz eta lehinuaren uh, um, zuen osagahiari eta benoren bian. Zuk segitzen duzu beti ere, beraz, zuzen zen tipienekin ere? Bai, bai, bai, uh, bikoro dira, bi mailak ditugu uh, tipiekin, aizegoa kantuz tiki. <laughs> <laughs> eta ah, besegitzen dugu bai duela lau urte lehen taldea uh, muntatu ginuela guai bigajena dugu hasten fen dugu hasia duela be hirugarren urtea dugu hasten beraz ba aventura bai beti eh, segitzen dugu bai mhm. Eta txikitzen dute eta segida etortzen da beti hola? Bai, etortzen da, bai, bai, ba batzu, eh, haien adiraren arabera ere badakiko nola den aurrekin edo nera bekin joiten dira, beste esperientza batzu egiteko edo bizitzeko, eta beste batzu sartzen dira, beraz, bo, gutxi gora bera mantetzen da, bai, kopurua, behoit kantari dira orotara, beraz, kontengira.